nikoga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alaihi salatu wa salam posljednji Allahu poslanik poslan sa istinom. E, naš gospodar je, draga braće i cijene sestre, kazao u svojoj promjenitoj knjizi Ovi koji vjerujete, bojte se Allah istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je ponovo sakupio, poživio da nastavimo ako boda govoriti o savršenim svojstvima Allaha subhanahu wa ta'ala iznositi one osobine i svojstva koja je on subhanahu wa ta'ala potvrdio za sebe u svojoj plementoj knjizi i sunetu poslanika Muhameda i salatu wasalam. E, kao što je već najavljeno, mi večeras sa kovoda e, planirali smo ili planiramo spomenuti nekoliko Allahovi subhanahu wa ta'ala savršenih osobina koje on subhanahu wa ta'ala spomenuo u svojoj plemenitoj knjizi. Tako da prvu osobinu koju ćemo spomenuti jeste svojstvo snage i opskrbi Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači ova dva svojstva, pa ako bude vremena, planiramo ako ovo da još svojstvo sluha i vida e, navesti, e, potvrditi nakon kako Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio, navesti argumente i govor učenjaka na tu temu. Allah Đelešanuhu u svojoj plemenitoj knjizi kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Ovaj ajet ili ovih e, par ajeta koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje u sure Zarijat u njima Allah subhanahu wa ta'ala opisuje i ukazuje na veliku važnost i cilj stvaranja čovječanstva. Šta je glavni cilj znači stvaranja svakog pojedinca koji dođe na ovaj svijet? Allah Đelešanhu kaže da ljude i džine nije stvorio osim, osim da mu bade čine. Zatim nakon toga u sljedećem majetu kaže ja ne tražim ma ridu minhum. Ja ne tražim od njih obskrbu. Me rizq. Vama uridu an yut'imun. Niti želim da me oni hrane. Ta stvorenja. Sve što Allah stvori. Ne traži od njih to. Ali traži da ga obožavaju, da ga veličaju i da ga slave. Zatim kaže inna Allah Zaista je Allah subhanahu wa ta'ala huwa razzaku dhul Zaista je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji obskrbu daje. Jedini, znači Allah subhanahu wa ta'ala koji je moćni, koji je moćni i jaki. E, ja ne znam, ovdje mi znači, došlo, da li se čuje, ja vas još jedan put pitao, da li se čujemo? Alhamdulillah. Znači u ovom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah. Znači u ovom ajetu ili ovim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala opisuje svrhu stvaranja čovječanstva svakog pojedinca. Zatim, zatim ukazuje da on ne traži ostvorenja. Ma koliki njihov broj bio, ma koliko bili jaki, moćni i snažni i šta sve posjedovali, on ne traži od njih, niti želi od njih nikakvu vrstu obskrbe, niti želi da, da ga oni hrane. Jer on, subhanahu wa ta'ala, je jedini koji obskrbu daje, koji se brine o tim stvorenjima i opisuje se na kraju da je on moćni, moćni i snažni, odnosno jakim. Vidimo znači da u ovim navedenim navedenim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala napominje kako nije potreban znači svojih robova ni u čemu. Znači od strane njih nije potreban. Zašto? Zato što je on subhanahu wa ta'ala neovisan svojih stvorenja. Zašto? Opisuje ih da su oni svi, e, svi znači sva stvorenja siromašna u odnosu na njega te bareke Zato što je on subhanahu ta'ala njihov stvoritelj. On je taj koji je stvorio i on je taj koji se brine o njima, odnosno koji im daje, koji im daje svaku vrstu opskrbe. Pogledajte hadis poslanika sallallahu alejhi ve i razmislite malo o njemu. Znači od Ebu Hurere radijallahu da je poslanik sallallahu alejhi ve kazao prenoseći od uzvišenog gospodara. Znači hadis kuci gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allahe ta'ala je kul Jabna Adama tafarrag li ibadati Emla u sadraka gina O sine Adama Ili o čovječe Kaže Allah Đelešanuhu U ovom hadisu kuciju Mnogo mi ibadat čini Pogledajte, znači traži da mu se čini mnogo ibadat Nakon toga kaže Ja ću napuniti tvoju dušu bogatstvom a otkloniti od tebe siromaštvo. Wa da Allah Đelešanu, zaista ako to ne biš uradio, ja ću napuniti tvoje, znači, tvoja prsa, tvoju dušu, brigom i prepuste siromaštvu. Znači onaj ko se ne posvijeti, i badetu Allaha te bareke veličanju i slavljenju onako kako on subhanahu wa traži od nas da to činimo Allah subhanahu wa taala mu obećava da će njegovu dušu okupirati sa brigom okupirat će i prepustit će takvog siromaštvu i ovaj hadis bilježi Tirmizi ibn Mađe ima Mahmed ibn Hiban a šeha Albani kaže da je vjerodostojan ajete koje smo citirali draga braćo i cijene sestre potvrđuju dva velika Allahova tebare vetara imena, znači kojima se on subhanahu wa opisao, a to je ar rezak u značenju obskrbitelj i El jaki, čvrsti, moglo bi se kazati, znači čija je moć bez granica. A isto tako ajeti koje smo citirali e, negiraju i odbacuju od Allaha subhanahu wa ta'ala određene, određene osobine majkavosti. Znači određene osobine majkavosti. Treba da se zna i da se čvrsto vjeruje da sve ono što stvorenja posjeduju od raznih vrsta znači hrane i pića sve vrste i mjetka znanje i sve druge potrebštine znači sve što imaju, sve što posjeduju da je to došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala da je on taj koji obskrbu daje koji se brine o njima i koji je to dao Zašto? Zato što Allah Đelšanu kaže وَكَأَيِّ مِن دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ Allah Đelšanu kaže ovdje i koliko postoji životinja, znači koliko postoji životinja koje nisu u stanju da sakupljaju hranu za sebe. A Allah ih hrani, znači sve te vrste, a i vas. I on sve čuje i sve zna. U suran Kebutu 60. ajetu. Razumijete? Znači, nisu u stanju da sakupljaju i stječu, kako kažemo u fesiri, niti da gomilaju bilo šta za sutra. Jer Allah Đelšanu ih hrani, a isto tako i vas. To jest Allah subhanahu ta'ala određuje obskrbu shodno njihovoj nemoći. Znači oni nisu u stanju, oni nisu u stanju da sami to prikupljaju, nego Allah subhanahu wa ta'ala se brine o njima, znači o svakoj vrsti životinje, pa tako znači da vodi brigu o malom mravu, kao što vodi brigu znači o ptici u zraku ili ribi u vodi. Iako je znači mrav u dubinama zemlje, vodi brigu o njemu. Vodi brigu E, o ptici koja leti u zraku, a pa isto tako i ribi koja, koja je u vodi. I mnogo postoji, znači, kuranski ajeta koji pojašnjavaju ovo Allahu te bareke vetala ime Ar-Rezak ili osobinu, osobinu obskrbi. Poput ajeta djela Žešan kaže u suri Nahl u 53. ajetu gdje kaže Vama biku min ni'metim fe Svaku vrstu blagodate koju vi posjedite, koju vi znači uživate, sve to je femen Allah, sve je to od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači svaka vrsta blagodati koju mi uživamo, koju posjedujemo, to je od Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala istinski obskrbitelj. Šta god da nam dođe preko ruku stvorenja, oni su samo sebe, oni su samo uzrok toga. A istinski obskrbitelj, istinski onaj koji daje, je Allah subhanahu wa ta'ala, znači od njega, od njega dolazi svaka vrsta, svaka vrsta napake. Mi znamo, draga braćo i cijene sestre, da čovjek neka se brine o svojoj poroci, svojoj djeci, da ulaže u njih, da daje. I to Allah Đelešanu opisuje u Kur'anu. Znači Allah Đelešanu ukazuje na to. Pa kaže u sura Nisa u petom ajetu وَلَا تُؤْتُ سُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Allah Đelešanu opisuje ovdje se ne daje imeta kome malomnicima. Ovo sufaha u prijevodu znači, znači malo, malomnici Ibn Abbas kaže da se misli znači ovdje na sinove i žene. ad drugi znači fesir, ima svoje mišljenje, kaže da se misli na žene i djecu. A Ibn Đubeir, znači Said Ibn kaže da se ovdje misli na siročad. Pod ovim znači sufaha da se misli na siročad. Pa kaže i ne dajte takve imetke koje vam je Allah subhanahu wa ta'ala povjerio na upravljanje. Nego njima kaže obskrbite warzuquhum fiha. Znači ovdje se koristi e, i vi njima znači obskrbite i obucite ih. Što ovo značenje obskrbite u ajetu ima značenje trošiti na njih i metak. Od onoga što tijela te bare kvetala podario, troši na njih, znači izdvajaj, brini se, brini se o njima. Zato učinjaci dijele ovaj rizik e, na dvije vrste. Znači, postoje dvije vrste riska. Riskul am i riskul has. Znači, opća obskrba ima posebna obskrba. Šta se misli pod u opću obskrbu? To je ono kako smo pojašnjavali u Allahu te bareke ve etala imenu Ar-Razak. Sve ono što koristi tijelu čovjeka i od čega ima korist. Bilo da se radi o halalu ili haramu. Pogledajte, znači svaka vrsta obskrbe, bilo da se radi o haramu ili halalu. Sve što znači koristi čovjeku ili što čovjek ima od toga korist. Bio on vjernik ili nevjernik. To je definicija. Jer kada bi samo kazali e, da je risk ono što je halal, znači od proizvoda, što je halal, to bi znači imalo značenje da nevijenici ili oni koji su slabog imana, koji ne slijede Allahove tabare kvetala smjernice, sve što jedu, sve što konzumiraju haram proizvoda, znači to ne bi potpadalo pod risk, pod obskrbu. Tako da se ne može tako shvatiti ovo. Zašto? Zato što Allah Đelešanu, iako im ukazao na, na halal i haram proizvode, sve to spada pod risk Allaha Tebare Kevetala. Zato postoje dvije vrste opće obskrbe, a to je jeb Znači rizku tajjib imate rizku habith. Šta znači to? E, ovaj rizku tajjib znači halal, odnosno lijepa jela. Što bi moglo još e, da se e, pojasni, to su zdravi proizvodi i namjenice. Sve ono što je halal. Sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Dok pod ovo habith se misli ružna jela. Odnosno namirnice proizvodi sve ono što je ružno i što je haram, što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Međutim, znači i ovaj tajjib i habis spada pod Allahu te bareke vetara obskrbu. Samo što je odredio, znači ono što on voli, te bareke i sad je zadovoljan, što je dozvolio, to je naredio vjernicima da da unose, konzumiraju, jedu, da koriste, a ono što je zabranio, to je nazvao habis, znači e, lošom, odnosno ružnim vrstama jela. Jer Allah kaže Kul men harreme zinat Allahi leti ahređale ibadihi wat tajibati min riska. Allah pita, ima, znači ko je taj koji zabranio ili koji zabranjuje Allahove ukrase koje on za robove svoje stvorio i ukusna jela. Znači Allah šanu kaže od tajibati mina risk. I ukusna lijepa jela. Tajibati mina risk. Znači ovdje izvaja tajibat, ukusna lijepa e, halal, znači halal proizvode mina risk. Od onog općeg značenja riska izdvaja tu posebnu, posebnu vrstu. Dok pod riskul has, obskrba, znači posebna, koju Allah subhanahu wa ta'ala dariva, svojim posljednim stvorenjima, misli se znači, na vjersku, vjersku vrstu obskrbe, a to je duševna. To je stanje čovjeka koji osjeti iman, koji mu Allah te barek vetala podario, znači zatim koristio znanje Ameru Salih, dobra djela koja, koja čini. Znači sve to potpada pod risk has koji se odnosi na dušu čovjeka, na stanje čovjeka, znači kroz iman, kroz e, vjerovanje u Allaha te bareke, te bareke zato je došlo u ovom navedenom ajetu ime Ar-Razak. Nije došlo razik, nego Ar-Razak. A mi smo u onim predavanja spominjali da Lašan ima ime Ar-Razik i Ar-Razak. Ovdje Lašan navodi ime Ar-Razak, što znači onaj koji mnogo svoja stvorenja snadbijava sa svim onim što je potrebno u njihovom duhovnom i materijalnom smislu. Znači na sve to Allah subhanahu wa ta'ala e, ukazuje, ukazuje na duhovno i materijalno stanje čovjeka što mu je potrebno na ovome, na ovome svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje na ovu vrstu rizka da se brine o stvorenjima pa kaže ona min dabetin fil ardi illa ala Allahi rizkuha wa ja'lemu mustakarraha wa mustavuda'aha kullum fi kitabim mubin kaže Allah subhanahu wa ta'ala nema znači stvorenja niti živog bića na zemlji ne postoji tako da ga Allah subhanahu wa ta'ala ne hrani on zna znači Allah subhanahu wa ta'ala zna gdje će koji od njih boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to imao jasno na sve je zapisano i ovaj ajet Allah Đelešanu spominje u suri Hudu u šestom, u šestom ajetu. Što znači da Allah subhanahu wa ovdje na ovom mjestu iznosi da je njegova obaveza opskrba svih živih bića, da se on brine o tome, da se obavezao bilo znači da se on nalaze na kopnu ili moru ili u zraku. On subhanahu wa Otara znači gdje zna i posjeduje i gdje su oni nastanjeni, gdje stanuju, gdje borave i gdje će svi oni preseliti, odnosno umrijeti. I ne samo to, sve je to zapisano predodređeno, znači prije nego što se pojavilo u svijetu, svijetu postojanja. To je što se tiče Allahovog Tebare Kvetala svojstva riska obskrbe, da se on brine Tebare Kvetala o stvorenjima, da ih hrani i da se brine o njima. I kazali smo da Ajed potvrđuje ime Ar-Razak, eh, obskrbitelj, a isto tako svojstvo, svojstvo obskrbljivanja. Zatim Allah Đelešanu kaže Inna Allahe ar razaku dhul metin. Znači, zaista Allah Đelešanu taj Ar-Razak, koji obskrbu daje, znači jedino on, koji je moćni i jaki. Dhul kuva, onaj koji posjeduje moć, koji posjeduje snagu. I ovo je znači ovdje potvrđivanje Allahovog Tebare Kvetala svojstva moći, odnosno svojstvo snage. Zatim imamo i ime Elmetin. Allahu te barek ime Elmetin koje ćemo kasnije znači pojasniti. Ovu snagu koju Allah Đelešanu ovdje opisuje i e, koji potvrđuje da on e, ima znači osobinu snage i moći, to draga braći i cijene sestre ni u slučaju ne može sličiti našoj vrsti snage koju nam Allah te barek vetala podario. Ma koliku znači pojedinac ili zajednica snagu posjedovali. Ne može se porediti. Allah subhanahu wa ta'ala, znači on pripada savršenstvo, savršenstvo u tome. Iako Allah Đelešanu u Kur'anu na mnogim mjestima opisuje da čovjek posjedije da čovjek posjedije neku vrstu snage. I svi smo mi znači svjedoci tome da svaki od nas posjedije zaista znači vrstu snage. Međutim, kakva je to snaga? To nam najbolje opisuje Kur'anski je Allah što kaže: Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa jahluku ma ješa wa huwa alimul qadir. Allahu ekber. Allah ovdje ukazuje pa kaže Allah je taj koji vas nejakim stvara. Nisi bio ništa. Nejakim vas stvara. Zatim kaže onda vam poslije nejakosti snagu daje. A poslije snage opet dolazi gost I slijedi kaj vlas. On stvara što hoće, on zna sve i on sve može. Allahu ekber. Pogledajte, razmislite ovom. Znači Allah Đelšanu ovdje ukazuje na faze razvoja čovjeka u njegovom stvaranju. Prvo ukazuje da je stvoren zemlje. Zatim da je bio kap sjemena pa ugrušak, nakon toga ljuda mjesa, Allahu akbar. Iza toga su nastale, znači, kosti, Allah je stvorio kosti, a zatim je te kosti prekrio mjesom Nakon svega toga Allah je udahnuo život, ruh u čovjeka, znači u stvorenje. Pa pogledajte, znači šta se nakon toga dešava? Nakon toga se dešava da on izlazi iz majčinog stomaka. U kakvom stanju? Da li je jak, da li je moćan, da li je snažan? Ne, vrate, svi mi znamo da je znači u tom trenutku on slabašan. Slabašan, nije jak. Zatim raste da bi postao dječak. Djetinstvo. Nakon toga postaje momčić. Nakon toga postane punoljetan i na kraju mladić. To su faze stvaranja, odrastanja. Zatim kaže, nakon nejakosti dobija snagu. i za toga počinje da slabi. Ponovo se vraća u fazu slabljenja. Dostiže muževno doba. Da bi nakon toga ostario, a znate vi kakva je znači ta starost i oronio. Zatim kaže, nakon snage dolazi nejakost. Slabi mu volja pokrijeti, snaga, osjedi mu kosa. Promijene se njegove vanjske unutrašnje osobine. Mi znamo znači danas kako stari ljudi izgledaju. I pogledajte mladića koji ima 20 godina ili čovjeka koji ima 40 godina. I pogledajte nekoga koji ima 60, 70 godina i dijete koje se tek rodi. Pa ćemo uvidjeti znači ove faze koje smo pobrojali, odnosno na što su ukazali mu feseri komentatori ovog kuranskog ajta koje smo naveli. Jer Allah on kaže Summe džale min ba'di kuvetin da'fem wa šejbe. A poslije snage, kada čovjek doživi tu snagu, dolazi ponovo iznamoglost i slijede vlas. Počinje sjeti nakon toga. I Allah on kaže Jahluku maješa i on stvara što hoće. Znači Allah subhanahu wa ta'ala određuje što hoće, stvara kako hoće, njemu to pripada jer je on stvoritelj, stvoritelj stvorenja. On zaista sve može znači da učini kada, kada poželi da nešto uradi. Međutim, ova snaga, kako smo kazali, koliko god da čovjek posjeduje, kada dođe u, u, taj period, znači jačine i snage, to se ne može porediti sa snagom Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala se opisao mnogim imenima, a jedno od njegovih veličanstvenih imena je Al-Qawi, snažni, koji je jak i moćan. Jer Allah Đelšanu ukazuje na one koji su kazali da imaju snagu, da posjeduju snagu, pa kaže أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّ Zar oni ne pogledaju? Znači, zar ne vide? Zar ne znaju? Da je Allah Đelešanu onaj koji je njih stvorio ešeddu minhum kuve. Da je on daleko jači od njih. Snažniji. Znači, Allahu te barek i pripada savršenstvo, savršenstvo od toga. Zatim, jako je važno i bitno da svaki pojedinac shvati ova imena i značenja, odnosno osobine koje proizilaze iz ovih navedeni, navedeni Allahu i imena. Jer čovjek i insan kada shvate da je Allah subhanahu wa ta'ala taj obskrbitelj, da je on taj snažni, jaki, da je u njegovoj ruci svaki hajr, da od njega dolazi svaki hajr, da niko u stanju to nije spriječiti što Allah subhanahu wa ta'ala odredi. Ono što Allah subhanahu wa ta'ala spriječi, što odredi da ti ne može, znači, e, da spriječi da ti dođe, niko nije u stanju da ti to otvori. Niko nije u stanju, znači da ti da ono što Allah subhanahu wa ta'ala uskrati, da dođe, da dođe do tebe. Šta nakon toga dolazi? Dolazi Habibi iman, da se oslanjaš na tog jakog, moćnog i snažnog, da samo od njega tražiš, da samo od njega moliš, da se njemu prepuštaš, jer znaš da su kod njega riznice svakog, svakog dobra. Tako da nećeš tražiti jednu dunjaličku korist, niti ahiresku osim, osim od Allaha te bareke vetara koji zaista ti može, zaista ti to može podariti. Zatim će ti se povećati strahopoštovanje prema Allahu subhanahu wa Povećati se tvoje veličanje, Više ćeš ga veličati, više ćeš ga slaviti, više ćeš ga obožavati. Prije nego što nisi znao za ove osobine i ova svojstva kojima je Allah Tebareke Vatala znači e, opisan. Zatim Allahu Tebareke Vatala svojstvo sluha i vida. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu sure Šura u 11. ajetu Lejisa ke mislihi še'un wa al-basir. Pogledajte znači ovaj ajet. Allah Đelešanu kaže niko nije kao on on sve čuje i sve vidi. Ovaj aj, draga braće i cijene sestre, potvrđuje dva velika Allahova tebare kvetala imena. Es-Sami i basir Znači, potvrđuje ime onaj koji sve vidi i koji sve čuje. Dva velika Allahova subhanahu ta'ala imena. Iz koji proizilaze dvije osobine. Mi smo govorili o onim pravilima da svako Allahova tebare kvetala ime e, kojim se on subhanahu ta'ala opisao, iz njega proizilaze e, savršene osobine koje njemu subhanahu ta'ala pripadaju. I ovaj ajet je jedan od glavnih dokaza i odgovora svim onima koji negiraju Allahove te barek imena i svojstva. Znači jak argument, jedan od najjačih argumenata kojim se odgovara muatilama, znači svima onima koji negiraju Allahov te barek vetala imena i svojstva ili onima koji negiraju Allahova svojstva, a potvrđuju e, Allahova imena ili onima koji kažu da potvrđuju Allahova imena i neka svojstva, a neka dijelimično dijelimično znači na svojstven način pojašnjavaju. Allah na početku kaže Lej se ke misli hišej. Niko nije kao on. Znači ovdje Allah Đelešanu ima, e, dolazi sa jednom općom negacijom. Negira da postoji neko ko je sličan njemu. Tako da ovim dijelom ajeta mi odgovaramo kome? Svim, znači sjedbenicima ehlu temstila. Svim onima koji upoređuju Allahove tebare kvetala osobine sa osobinama stvorenja. Znači niko nije kao on. I tako znači da je u ovom trenutku, u ovom znači trenutku, na početku ovoga ajeta odgovor svakom onome kojemu mestil, koji poistovječi Allahove te barek osobina osobine sa osobinama, osobinama stvorenja. Zatim, u drugom ajetu, ili u drugom dijelu ajeta, se mir basir, a on je taj koji sve čuje i sve vidi, je potvrda Allahu i lijepih imena. Znači ovdje je odgovor svakom onome ko negira, ko negira Allahova te kvetara lijepa lijepa imena. Jer Allah subhanahu wa ta'ala na početku ajeta, u prvom dijelu ajeta, negira da postoji neko poput njega. Ali u isto vrijeme on subhanahu wa ta'ala se opisuje velikim imenima, da on sve čuje i sve zna. S druge strane da posjeduje svojstvo sluha, svojstvo sluha i vida koji proizilaze iz ovih, znači Allah i tabareke wa ta'ala lijepih imena. Pogledajte što imam Ševkani kazao, rahimahullah, za ovaj kuranski ajet. Znači koliko je jako bitan da se shvati i da se razumije. Jer smo kazali da je on glavni argumenata svim sektama Kaže on Rahimahullah u komentaru ajeta, znači u svom tefsiru, kaže ko svati razumije ovaj plemeniti ajet istinskim i pravim razumijevanjem. Zatim razmisli o njemu na pravi način. Znači na način kako su razmislili i shvatili oni prije nas, selef. Zatim kaže, takav će moći ići stazom upute, koja je kristalno jasna. Allahu ekber. Kad njemu neće naškoditi oni koji se suprotstavljaju tom jasnom putu u ovom poglavlju, to su poglavlja Allahovi lijepih imena i savršeni, savršeni osobina. Kaže, njegova pronicljivost i oštroumnost povećat će se onoga trenutka kada razmisli o dijelu ajeta vahuas samiul basir. Znači, kada čovjek zaista razmisli i promisli o ovom kuranskom ajetu ili dijelu kuranskog ajeta, ta njegova pronicljivost, oštroumnost će se povećati. Zatim kaže, znači, kuranski ajet koji zna, on srčuje sebi ovo je potvrda koja je došla nakon opće negacije Mumasele. masele. Znači prvi dio negira poistovjećivanje Allahu i Tebare tala osobina s osobinama stvorenja. Kaže što sadrži jekin, čvrsto ubjeđenje, šifa, lijek za dušu i grudi i život srca. Ko shvati, ko razumije, ko promisli onako kako treba, znači kako su prije nas razmislili selefi, doći do, znači, do ovih rezultata jekina koji će biti čvrstog ubjeđenja, zatim šifa, lijek za dušu i grudi živo srca. Zatim kaže, obrati pažnju ti koji tragaš za istinu i razmisli o ovom jasnom i jakom dokazu, znači ovom kuranskom ajetu. S njim ćeš polomiti i zdrobiti mnoge novotarije. Kad ga shvatiš, razumiješ, on će ti znači pomoći da polomiš i zdrobiš mnoge novotarije. Po pitanju znači ovog poglavlja. Zatim kaže, smrvit ćeš vođe zablude delaleta. Allahu ekber. Zatim kaže, suprostavit će se svim frakcijama ehlul kelama, apologetičara. Još kaže, kad tom dodaš kuranski ajet u kojem Allah Đelešanu kaže وَلَا يُحِيطُونَ bihi ilma i oni znanje ne mogu njega obuhvatiti, onda ćeš uspjeti, znači, u tome u potpunosti. Pogledajte, znači, koliko je jako bitno da se shvati ovaj kuranski ajet koji je jedan od glavnih dokaza, glavnih dokaza u potvrđivanju Allahovi Tebare Kvetala lijepih imena, zatim njegovih savršenih osobina i negiranje znači osobina manjkavosti, manjkavosti koje Allah te bareke vetara ne dolikuju nijukom u pogledu. Zatim Allah Đelšanu u sure Nisa u 58. ajetu kaže Inna Allahe na'imma ja'idhukum bih, inna Allahe kane sami'an basira. Allah Đelšanu ovdje ukazuje da je on u taj koji daje divan savjet, najljepši savjet. I on zaista sve čuje i vidi. Opisuje se sa dva opet imena Semi Ambasira, doista sve čuje i vidi. Mi smo kazali svako ime koje Allah subhanahu ta'ala spomene ili naveri da iz njega proizilaze Allahove tebare koje ta'ala savršene osobine. Jedne prilike kada je poslanik sallallahu i wasallam proučio ovaj ajet, mi smo nam naveli samo znači zadnji dio ajeta, imamo hadis znači od Ebu huriri radijalanhu, koji je vjerodostan koji je jak, jer ga bilježe Budavud ibn Hiban u svom sahihu, isto ibn Huzeme u svom kitabu Tevhidu, ibn Beta u Libani, ibn Kesir isto tako u svom e, tefsiru, zatim Nebi Hatim u tefsiru, a ibn Hadjar je kazao u Fethlu Bariju, znači za ovaj hadis koji ćemo mi citirati, da ga bilježi Ebu Davud sa jakim lancem prenosilaca. Kaže, koji odgovara uslovima muslima. Koji je to hadis? Kaže Buhurere radi Allahanhu, kada je proučio kuranski ajet inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allaha inma ya'izukum bih inna Allaha kana samian basira Allah Đelešanu kaže Allahu zapovijeda da odgovorne emanete službe dajete onima koji su dostojni da njima to povjeravate a kada među ljudima sudite da to uradite pravično jer uistinu je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji divan savje daje i Allah zaista sve čuje i vidi. Šta je nakon toga kazao Ebu Hurire? Kaže, rejtu Rasulallahi sallallahu alihi wasallame, jedao ibhamehu ala uzuni, va usbu'ahu leti teliha ala ajni. Kale Ebu Hurire radijallahu anhu, rejtu Rasulallahi sallallahu alihi wasallame jef'alu dharik. Kaže Ebu Hurire kada je proučio ovaj kuranski ajet, da je vidio poslanika sallallahu alihi vseleme kada je on proučio ovaj kuranski ajet da je stavio svoj palac na uho a prs koji je do njega da je stavio na, na oko zatim kada je citirao ovaj hadis poslanika sallallahu alihi vseleme kuranski ajet znači kako ga je citirao poslanik Ebu Hurere radi Alanhu uradio isto što je uradio poslanik znači stavio je svoj palac u uho a prst koji slijedi, znači kaže prst koji je pored palca, stavio je, stavio je na oko. I kaže, čuo sam Allahova poslanika kako uči ovaj kuranski ajet, a zatim je stavio prst ovako kako je on stavio. Ovdje Ibn Usaymin Rahimahullah kaže da ovaj hadis potvrđuje navedene osobine koje mi znači ovdje sada pojašnjamo, odnosno e, utvrđujemo onako kako je gospodar svjetova znači opisao sebe sluha i vida. Znači dvije osobine, sluha i vida. Zatim kaže Šeib Musaimir Rahimahullah, nikako se znači ovdje ne misli na potvrđivanje drugih osobina, a to je uha. Znači ovaj hadis i stavljanje palca na uho i kaže prsta na oko, nije znači potvrda oka i uha. Jer kaže postoje druge predaje koje potvrđuju oko, znači posebni, u kojima ćemo mi ako boda govoriti i citirati. A kaže što se tiče uha, Pogledajte sada, mi smo radili na pravila, zato treba čovjek da promisli o pravilima koja smo spominjali prije nego što otpočne sa ulaskom u utvrđivanje i potvrđivanje pojedinačne lahite i osobina. A kaže, stavehli suneta sunneta je takav da niti potvrđuju, a niti negiraju uho. Znači, ne opisuju lahite barekveta, ne potvrđuju uho, niti negiraju uho. Zbog čega? zato što nije došlo jasno i precizno u šarijaskim tekstovima. I onaj ko promisli, razmisli i prisjeti se, onih predavanja koja smo govorili prije, znači nego što smo počeli sa pojedinačnim utvrđivanjem Allahu i Tebare osobina, vidjet će da smo naveli tamo da nekada kada dođe neko svojstvo, neka osobina, koja znači nije manjkava, kojom se može Allah subhanahu wa opisati, ali nije došao tekst jasan, niti u Kur'anu, niti sunetu poslanika sa da se tu zastaje, pa se znači niti potvrđuje, niti negira. Ne potvrđuje se zato što nije došao tekst koji potvrđuje, a niti se negira zato što nije došlo njegovo jasno, pojedinačno negiranje i negacije u Kur'anu i sunetu poslanika sa Međutim, nameće se drugo pitanje. Da li će čovjek kada citira ovaj hadis poslanika sallahu alihi veseleme učiniti onako kako je radio poslanik sallahu alihi veseleme? Da li će staviti znači svoj palac na uho i kaži na oko? Kao što je slijedio u tome Ebu Hurire poslanika sallallahu alihi vseleme kada je prenio ovaj hadis. Poslanika sallallahu alihi vseleme. Ovdje isto tako Ibn Usemi rahimehullah spominje dva govora učenjaka. Prvi govor, znači prvi dio učenjaka kaže da se može postupiti. Zašto? Zato što kaže ti kao pojedinac nisi upućeni, niti si bolji od poslanika sallallahu ve vseleme, zato radi onako kako je radio poslanik sallallahu ve vseleme. Zatim kaže također nisi ni oprezni, od poslanika sallahu alihi veseleme, znači oprezni od čega, da dodaš ili opišeš Allah te barek onim što mu ne dolikuje. Poslanik sallahu alihi veseleme tako učinio, znači možeš učiniti ti. To je prvi govor učenjaka. Drugi govor učenjaka da kažu nema potrebe da se to čini. Znači nema potrebe zbog čega. Zato kaže kada znamo da je cilj bio toga samo potvrđivanjem i šaretom. Znači na sluh i vid. Samo potvrđivanje bez ulaska znači u kakvoću. Ni u slučaju se ne smije znači ovdje pomisli kakvoća niti poistovjećivanje Allahog te bareke ve sluha, sluha i vida sa sluhom i vidom gospodara svjetova Allaha subhanahu, subhanahu wa A posebno kaže šeh da to treba izbjegavati kada čovjek priča sa ametuna, s običnim svijetom. Da ne bi neko od njih znači pomislio da se misli, da se misli na sluh i vid poput znači onog sluha i vida kojeg, kojeg stvorenje posjeduje. I kaže isto tako će se postupiti sa drugim hadisom koji isto tako bilježi ima muslim gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme jehudu Allahu azza wa jalla samavatihi wa ardihi bi yadayhi fa jakul en Allah. Da će Allah dželešanuhu uzeti i nebesa i zemlju svojim rukama. fe jakulu en Allah. Pa će kazati ja sam Allah. To je na sudjem danu, znači da Allah, mi imamo druge hadise koji govore da će smotati nebesa i zemlju desnicom. Ovdje u ovom hadisu je došlo znači da će Allah Đelešanu uzeti nebesa i zemlju svojim rukama. Pa će zatim kazati an Allah. Zatim ima nastavak hadisa pa kaže وَيَقْبِدُ وَيَبْسُتُهَا Ovdje ovaj govor učenjaci kažu da je ovo uradio poslanik sallallahu alihi vseleme da je skupio svoju šaku odnosno svoje prste i zatim ih ispružio. Razumijete? Znači, poslanik dok je govorio i citirao ovaj, kuran, e, ovaj hadis, opisujući Allah šta ću rat na sudnjem danu, e, stisnuo je svoje prste, zatim ih je ispružio. I zatim kaže Enel Melik, zatim će Allah kazati zaista sam ja e, istinski vladar. Nakon toga u rivajetu stoji znači da se zatrijesao zastrijesao mimber poslanika sallallahu alihi veseleme pa je ravija pomislio da će propasti mimber s poslanikom sallallahu, sallallahu alihi veseleme. Znači ovaj ovdje dio hadisa وَيَقْبِلُ أَسَابِعَهُ وَيَبْسُتُهَا da je e, svoje prse sakupio zatim je ispružio misli se na poslanika sallallahu sallallahu alihi veseleme tako da ima znači isti hukm kao ovaj hadis koji smo citirali prije toga Znači isti govor učenjaka. Neki kažu kada se spominju znači ovi hadisi o motanju nebjesa i zemlje koji će se desiti od strane vate da se može učiniti kao što je uradio poslanik sallallahu alejhi ve ili znači onaj da ostaviš da to ne činiš, a posebno kada se radi o običnom svijetu, kada im govoriš, pojašnjavaš, pojašnjavaš ove propise, jer kaže šehul uh, Ibn da svaki govor ili svako mjesto ima svoj način obraćanja. Odnosno, znači, za svako mjesto ima način obraćanja kako ćeš šta kazati, odnosno kako ćeš prenijeti ono što priliči da se tu kaže. Nekada je, znači, od hikmeta da se ne spominje zato što ljudi nisu u stanju da to shvate i da razumiju. Šta Mu'tezile smatraju? Mi znamo, znači nismo spominjali da su Mu'tezile, Džahmije su oni koji negiraju Allahu te barek i savršena svojstva i imena. Dok Mu'tezile, oni potvrđuju a imena, ali negiraju svojstva. Međutim, šta je kod njih problem? Oni kažu, Allah Đelešanuhu ima ime Semi, ali bez Sema, svojstva sluha. Znači, Allah posjeduje lijepo ime koji sve, koji sve čuje, ali nema svojstvo sluha. Ili znači El Basir koji sve vidi, ali nema svojstvo, svojstvo vida. Što znači da je ovo strane njih veliki džih, džehl, zatim e, veliki delalet i zabuda, što mogu znači da kažu i veliko iskretanje, izvrtanje Allahovi te kvetala, imena i savršeni, savršenih osobina. Jer to je na ilhad koji smo kazali kada smo pojašnjavali pravila vezan za Allahova te barek imena i savršena svojstva. Zato ispravan stav ehli suneta da se potvrđuje Allahova lijepa imena i savršena svojstva koja proizilaze iz njih, onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio za sebe i kako se opisao u svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika sallahu alihi wasalam. Allah što on kaže Em jahsebune enna la nesma'u sirrehum wa neđvahum bela wa rusuluna ledejhim jaktubun. Zar oni misle da mi ne čujemo Allah Znači, zar oni misle da mi ne čujemo što oni nas samo razgovaraju i kako se međusobno dogovaraju? Kaže Allah, čujemo mi, a i zaslanici naši koji su uz njih zapisuju. I ovo je u suri Zuhruf u 80. 80. A što znači, koliko god da čovjek tiho ili tajno govori, na tajnom mjestu, koliko god da izbjegava poglede stvorenja, stvoritelj čuje i stvoritelj znači vidi. Znači stvoritelj čuje i stvoritelj vidi, ništa mu ne promiče od toga. Zato kažemo da svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala kojim se opisao svojstvo sluha je tako da ne može sličiti niti ličiti svojstvu stvorenja. Ničemu, znači ni u kakvom e, aspektu nije slično. Allahu te bareke wa taala pripada savršenstvo. Dok svojstvo stvorenja koje Allah šanu podario takve osobine i svojstva stvorenjima poput sluha i vida su ograničena. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je podario znači to svojstvo njima. Dok su svojstva koja su pri Allahu te bareke ve poput sluha i vida i svi drugi svojstva koje ćemo mi kazivati koje on subhanahu wa ta'ala potvrdio su vječna svojstva koja su uvijek bila pri Allahu subhanahu wa ta'ala znači ne odvajaju se od njega i njegovog uzvišenog bića i od uvijek i zauvijek su pri njemu tako da čovjek kada shvati i kada razumije kada shvati i razumije ove savršene osobine kojima se Allah subhanahu wa ta'ala opisao, zaista će to ostaviti veliki trag na njega. Zašto? Kada bude čvrsto vjerovao da Allah subhanahu wa ta'ala sve vidi, da sve čuje, kada ostvari svijest da Allah subhanahu wa ta'ala motri njegovo stanje, on će znači biti daleko bolji i veći vijenik u Allaha subhanahu wa ta'ala. Daleko će se više plašiti Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ova svijest slabi, dragi brate i cijena sve mnoga trenutka kada oslabi osjećaj i svijest u navedena svojstva. Kada oslabi taj osjećaj i svijest, o kojima govorimo, znači navedeni osobinama da Allah subhanahu sve vidi i sve čuje, tada će ti oslabiti iman, tada ćeš početi raditi one stvari sa kojima Allah subhanahu ta'ala nije zadovoljan, tada ćeš izgovarati riječi onakve sa kojima Allah subhanahu ta'ala nije zadovoljan. I ove osobine Allah subhanahu wa ta'ala, znači kojima se opisao sluh i vid, pojašnjava u Kur'anu na mnogim mjestima drugim kuranskim, kuranskim ajetima. Tako da ćemo ovdje ako boda E, stati moleće Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i našim roditeljima svim muslimanima da nas uputi učiti na put istine da nam olakša da završimo ovo što smo nanijetili da kažemo samo ono sa čim je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan da, da sačuva bilo kakve vrste grešaka u ovom poglavlju, da uputi naše zalutale, pomogne subraću muslimana u čitavom svijetu, da zbliži naša srca, i naše safove na istini. Subhanak Allahu hamdik, ashadu an la ilaha ila anta tubu wa